Indallahi kama kali Adam. Ayat mereka, Gusti Allah nerangake. Kegumunane wong Kristen. Nabi Isa lahir, Sangking kuwa kerkenek Maryam tanpa bapak di kumune. Nek tanpa bapak kumun, malah gak ada wujudnya tanpa bapak, tanpa ibu, lempung di gawe bentuk manusia langsung dadi bahadam. Inna masalah Isa saat temennya perumpamaan Nabi Isa. Indahlahi ono enarsane Allah. Kamasali adama itu supaya contohnya nanti ada pemenuhi kegumun. Nabi insya Allah ya dan kau kakak kumun. Itu nama kumun Nabi Asyad. Gak ada bapak eh, gak ada ibu ini. Kalau kau bunyi sampai Allah yang Asyad, mendoro bin sangking lebu pola kola lahu makon lingendikannya Allah lahu marang lebu kun ono siro saya kun maka wujud adan jadi dikerjaan wujud langsung jadi malah aneh iku jadi kegumurane wong Kristen melane Nabi Isa diunggahi mesti lewe kumur bale Nabi Isa Al-Haq utawi barang Nabi Isa digawe tanpa bapak nabi adam lebu langsung dadi manusia Mirroh bisa itu sampai pemerah mirroh. Lepasan kersane pemerah. Kusi Allah dawi kajian nabi. Fala takut. Membaca nasirah Muhammad minal muntarina Iku termasuk golongane wong sing ragu-ragu Wis wajo mama Gusti Allah Mokrofuwoso Terus ayat dan dari pun ini Nelanake kak mudah halah Penyalane sapa kula terangake tak ada wis sebab mubahala. Mubahala tulisane mem ka alif dalam tapi dari mubahala. Coro Jawa Kudus adu kesantikan. Kesantikan Aduh-duh. Sengcai di sisi lu. Nek nujono wong pekaram sekong seberat. Biarane sumpah pocok. Terus ayo aduh kesantikan. Kanjeng Nabi wong-wong Kristen sangkai natural ditantangkannya Nabi ngenani masalah Nabi Isa Tuhan ngarani Nabi Isa anak ekusi Allah bukti ini orang di Bapak Terus diajak kanjeng Nabi wis ayo hati kesantikan berdoa keluargamu tok no kabeh keluarga ku tak tok no kabeh terus adu dungo sing salah tumpes lalu rontok mari Kristen jumlahe diterangake ana sewidak ana sewidak la kanjeng nabi namun kanjeng nabi Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan, Hussein. Ini ngono wong limon Barang wis arep aku kesantikan, ana wong Kristen sing pengalaman bisi ikanjane iki acara gagal lolae raksi Sekarang itu, wajah di kebiasaan lawan nabi ora bakal menang Agar musuh Nabi mesti ketumpes. Bisa aja diterus no. Nabi ye, awis gagal lain, engkau nasi jalui apa biaya, apa biro lagi, sampai di ayat Faman hajjaka. Faman nyumudai syafanir wong hajjaka. Yang maduni sotolong eh seliramu Muhammad. Menani Nabi Isa. Sehingga maksud rombongan Nasoro Nasiro. Istilahnya bahasa Quran, nasoro. Nek nufrat nasrone. Ah, jadi masuk Kristen. Majore biye dalam petarane Nabi Isa mimbak di majaaka. Saking sawuse keterangan kang teko pemain seliramu Muhammad minar ilmi saking ilmu. sing dimaksud wahyu naik nek iki madlone ngakoni nabi isa anake Gusti Allah mbok pernah pernah ana tidak dalam fakul mongko ngomong sira Muhammad kuneni Ta'alau ayo kumpul ini, kumpul dari sisi Nasu ngajak kita ana e ibu-ibu anak-anak kita. Wa abna akum lan anak-anak wa roh. ana anak buju-buju wa Wanisa akum lan buju-bujumu. Wa ampusana piro-piro awak kita. Wa wa anfusakum tira tira awakmu ayo besti ujian kabeh anak putu lucu sa awak kita kabeh kumpul jadi siji supaya cahil nopo nuli muka arah kita aduh kesantikan ayo berdoa Carane piye? Ya wis ben dumo piye. Panaji al-rahmatan lohi alal karibin mongko muka penjaja aktivisya. Rahmatan lohi itu pesare Allah alal karibina natak pengene wong sing jogoro-goro. Wis pokoke sing ati jae kleru ki dening Allah. Tumpes. Carane nek bahasa Arab Allahumma anil kadiba fi dahnisa. Ya Allah. Muka-muka sing jogorah Nipati lan nerangake tingkae Nabi Isa tugas. Kito kaje nabi ngajak rombongan nasron terus diajak Akhire, akhirnya pimpinannya nasional sing pinter wis tau ngerti pengalaman iki nek terus no kalah gagal masyarakat musuh nabi menang kurang lanjut biye wis digagal wae tampung Karena ini ya wis pokoknya kita di diandam nek gagal ya kudu kena cendol siro wes suruti diandam ketumpes itu akhirnya jorak lagi kok si ya kok tumpes sana tokong akhirnya gagal ayat meniko itu lestari ayat mubahalah. Mubahalah itu bahasa Arab bahasa Quran artinya adu kesantikan. Asin saya isu-isu. Jol istilahnya ono pekaran berat, Iku doa nakake sumpah pocong. Upamane Zahid karo Umar. Zahid di tutup. Selingkuhan. Padahal orang. Sehingga Umar. Umar. Terus akhirnya saya tantang tantangan cara umar wis kene wae nek aku kok tuku eh ngapa aku ora saya disumpah kocok. Nah itu dalil-dalil iki ayat mubahala. Jadi panjen ono. Cuma kulo sering nate nenggane sumpah kocok. Terengah senangkane tapi sering mirem berita anane sumpah pocong. Sing penting kange warga mati salim senang pacan. Dalilehu ono. Nah, sama jatet paman khas jakabi. Asik dalilehu mubala sumpah nabetahil. Nabtahil itu mubahalah aduh kesantikan. Mudahlah. Inna hadha asak temani keterangan ini. Menari Nabi Isa. Lalu al-kosodul haqqa. Saya diikut cerita sebenarnya. jadi pancen ono cuma ono sing kebelasan mendur ono sing kebelasan mengisor istilah bahasa Arab kebelasan mendur esrok Efrat itu tulisannya alif fa ro alif ta isra kebelanasan dan takres takres tulisannya ta fa ro iya ta antara isra dan takres ini yang maksudnya Nek ebrot tutup lepasan mendulur, nek sampe kebagasan memisah. Podo-podo kebagasan. Keliru, keliru. Jadi, nanggapi Nabi Isa lahir saking Jumaria tanpa bakat. Yahudi kebelakangan. Nasrani, ya kebelah basen. Kebelah basen nih, ada yang kebelah basen mendur, ada yang kebelah basen mengisar. Sehingga Hudi ngarani Nabi Isa, anak Zino, anak selingkuhan, orang-orang lahir. Ucah bayi lahir kok tampok bapak. Berarti hasil selingkuhan. Rasa Kristen, Yoko Kristen, Narani Nabi Isa anak Gusti Allah. Wakola bin Nasoro al-Masih Allah. sing siji ngarani anak selingkuhan sing siji ngarani anak Gusti Allah lah kita umat Islam tengah-tengah orang kebelakang seneng dulu lan ora kebelakang seneng ngisor Mulanya ada syahadat, asyadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini mungkin kebelakasan. Aku bersaksi orang-orang no pemerankan hak di sebelah kejabat kusti Allah. Lan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad kawuloh lan kutusannya Allah. Tidak diulang. Kalau kajian Nabi, naik ngarani kajian Nabi ku kawulong lan utusa. Nek wis disebut kawulong, kawulong ku kuda. Nah kuda itu dari Indonesia orang-orang jadi naik nyontonong kahelan. Eh, Rode-rode pantas pembantu batur. Nah itu ini batur pembantu jelas justru amat. membantu. Budak itu juga anak. Budak kena pikir anak orang penuh. Ya semacam budak, tapi utusan. Jadi orang mungkin utusan ke anak lino. Utusan itu mesti wong terhormat. Diutus mesti ini wong mulia. Ne anak zina, ya ora pantes. Iki iku tengah-tengah salah set. Ora kebelakasan mendungur, lan ora kebelakasan mengisor. Kebelakasan mendungur, kaya orang Kristen, efrat nyarari Nabi Isa, anak Lan ora kebelakasan mengisor, kaya Yahudi, tak Narane ra bisa ana selingkuhan. Inna hadza ramwal qasasul haqq. Terus diterangake wa ma min ilahin lan ora ono pangeran. Illa Allahu kecuali namung Allah. Ora ono pangeran kecuali Allah sendiri. Sekiane ora pecet-pecet. Tok era luce moho kuoso. Liane apesake. Tengarane pemera nabi Isa. Nabi Isa bong apes. Tengarane pemera nabi Uzer. Nabi Uzer bong apes. Nabi Hujan kan diarani wong apes. Tahu di kabe mati Gusti Allah satu tahun. Nabi Hujan ngalami mati satu tahun. Naliko Nabi Hozer ngalami mati satu tahun Dibaringi oleh mana kejadian masalah Yohu sing ngribusake masyarakat tanggapane masyarakat ana sing kedhuwuren ning uga ana sing kecedhen keblabasan nang dhuwur ana sing keblabasan nang ngisor apa ana sing tanah-tanah wong Islam Nabi Hussein kisah sangking riyong. tekan daerah Palestina, kejadian ono kerusakan bangunan. Nabi Hozer, kesahe yang datang. Ngerantep hati eh, Nabi Hozer. kurang menaja rusak wate oleh kelimpang kape. Ini iki carane Gusti Allah. Nek urip nenek ku piye? Rentek hatinya. Anna yuhyi hadhihi lanum ba'da Nek urip akeh piye? Rakyat ngerentet kaya mono, langsung nyawane dicabut. Nabi Hussein dicabut nyawane. Yang kelemer, mati. Kelemer ini itu satu tahun. Tapi anaknya bosan gosok. Naliko desan numpak simar. Lan jawa ujuan tanganan sahur. Lalu tiga model jeneng Allah. Mati satu tahun. Semare acur mumur. Karek galung-galung remuka. tapi unjukane lanjaran samune o mampu tiga model seksi mare acun unjuk atangan ora dikabe mampu e moho wesat sesam Rajanya satu tahun diorek ke mana? Cuma gala orang kamla bisa barang wis orek takoni. Ujar, kena kena tenor tenor itu respirang tahun. Kora lagi beliau manau bangga yang perasaanku ya lagi setina tau setengah hari. Sebabnya, nari peti jabut nyawa lagu kira-kira jam sama esok. Waktu ini sholat duha. Lain balik no. Sore. Jadi perasaan itu tidak sedihnya setengah hari. Terus kasih Allah jauh. Kalau ada lagi, jangan ada amin. Gue nak beneki, gue satu tahun. Mulai. Eh, jelengan khimarmu. Di jelang khimar, gue acur umur. Member, nek satu tahun. Tapi, Uben-uben amu, lan panganmu juga ketemu penumpen lan kamarnane iki seger. Di Nabi Hazel, bingung dalam lima repan tersenak satu tahun. Tapi nak dalam umpen-umpen lana isi seger di bawah sakit. Setina dawa setengah hari. Bingung. tetapi oleh bangsa dan kampung halaman masyarakat kampung Nabi Uzair mulai ngaku sebagai Uzair masyarakat tangga mana bingung. Satu tahun itu Nabi Uzair mendek buyut. Buyut dewa sedikit. để nào cô ô dễ ý kiến rong ala eo ra ra ma la vi pro ra che non che gan gan cha ti na ti ho ye ka ro pu ne ka ka tu ho ne ko che ti na ti ho ye lu ho sa to sta ne go ana e na ti ho ye ri sa na dan a geger masyarakat. Ujian wis mati nggih ana nang kowe aku ujian. Aku ujian. Omahku kok kene kene iki lho. Dadi yo piro nang yo ana pi ujian bepeto anak putu nek yo tuwa anak putu nek. Dadi piro. Akhirnya sing pinter wis ngene wae. Nek dhek ngaku ojen. Ron moto kitab Taurat. Mergo kitab-kitab kuno itu si apa nabi nabi ora kaya saiki. Nek saiki sing ngapal Quran malah bocah-bocahan diri cilik. Zaman kuno itu sing apa kita tahu itu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Hose, Nabi Nabi itu. Sing orang Nabi orang apa? saya disemak ya. Nah, itu Nabi Hose di kono kita tahu disemak masyarakat. Membaca Nabi Hose tenang. Nah, ya isyarat. terus tanggapan masyarakat macam-macam. Ini tidak anak egosi Allah, tidak mungkin. Terus, wakolati ya budu, oh, mulai ini penuh. Wong Yahudi itu ngomong na Nabi Muzer ini anak egosi Allah. Lalu Islam, orang yang kata Nabi Urja itu Nabi, dikali Kristi Allah, sing muda. Jadi Alhamdulillah, akidah kita bukan terpengaruh. Senajan muda lah apa yang ngomong. Insya Allah, Kristi Allah, kari muda. Mulanya akidah kita, dipertahanke aja kumunan Gusti Allah ngai mokel mokel niku sakit Wa inna Allah asa temani Allah lahu al-azizul hakim Saya niku datang mulio al-hakimu tur bijaksana Gusti Allah itu datang mulio dan bijaksana Al-Aziz Quran itu orang yang dimaknani Al-Aziz kang mulya. Ana maneh Al-Aziz kang menang. Menang tegese menguasai segala. Al-Aziz. Al-Hakimu terbijaksana. Terus kaya Nabi dijauhi di negosio. Fa'in tawar lau. Mengulangun domi ngosok kewong-wong kafir Yahudi Nasrani tidak kelebihan. Fa'in nabora nopo satemre Allah alimun ikudat yang mudalani. Bil muksidina kerawan wong-wong sunjuk gawe kerusakan. sing dianggap musikin wong-wong sing kerusakan niku mboten kok ngrusak bangunan mboten sing dikarep namo siji wong-wong sing kerusakan yaitu wong-wong sing berbuat maksiat berbuat maksiat mulai akhirnya menceng nganti laku sing ora bener mergo sedat perbuatan sing mecen Gusti Allah nimbulake musibah kerusakan dari le lohar fasa tuhil karri wal bakri bima kasabat aidinas nampak kerusakan Kodoh-kodoh daratan lautan. Kerusakan-kerusakan mau bima kasatat aizin nabi. Sebab olai poro manusia. Akidah-akidah sing menceng. Perbuatan-perbuatan maksiat, selingkuhan, minum, cuci, lalian-lian. itu nimbulake kerusakan. Nak gune Indonesia, Jawa, kerusakan-kerusakan, kehancuran-kehancuran, sekritane lewat TV, lewat surat kabar, pirang-pirang. Ono banjir sing ngati pira-pira rong meter rusak omah sing daerah banjir tetep banjir kamelan di surut tapi ono sing kebakaran bisa lo gaya mungkin ya deres-deres hujan mencur ono kebakaran Terus orang naik pesawat-pesawat tabrakan, kereta api, terus penjaraan-penjaraan, terus bis lalian-lian, musibah. Terus ada lagi, stadion Robi Makassar Aidinas. Mulai manusia. Terus, Wong yang mesti karena serone diajak kon kumpul, ayo benerake wahyu sing nggone Quran ono Taurat ono Injil ono. Saya api-apian apen, nanti kita dinasti dijambil oleh Allah. Dasane Quran mul ya ahla kitab mul jawa sira Muhammad ya ahla kitab oh wong kafir kitab Sehingga maksud ahla kitab itu Yahudi Nasrani. Ya sehat dan mengkafir, tapi sekarang non può vita dagone yahudi lewat nabi mosa kitab taurat dagone wong kristen nasrani lewat nabi isa kitab injil lah kitab kitab yang temurun ke sekolah itu aki jahe mojo Mulane wis ayo kita tawaratmu gorene ejemu gorene nate. Bahasane ya ahla kita pire wong kafe kita kita halau ayo gorene. Lapo Ila dari maten noto kake marang jauh sawah entang potlut. Bainana antarane kita wa bainakum lan antarane sirokate. Wesa ini ayo dibikuk kitab Taurat sing asli. Angel sing asli karo Quran. Nongkono ono persamaan, titik persamaan. Isine apa? Isine. Allah abuda ayat orang yang berkata illallah kecuali Allah. Iku nak taurat ya mau. Ora kena nyembah kejaba pisah taurat. Dewe nyembah rin Allah. No e ya mau. Ora kena nyembah pangeran kejaba pangeran Allah. Wara no syrikalan ora kena nyembah kejaba pisah taurat. Bila Allah se'at ekopo. Eh, Walayan tapi jatak guna tak sebulan ora kena ngarap sopa sebagian kita bahasa dan sebagian lain harga dan pengirat. ora orang kok muzir anak ekusi Allah, Isa anak ekusi Allah. Orang-orang tak bisa. Bintu nilai saking sana si Allah. Nek wis dijak kaya ngono kok iki beku wae ora gelem. Pak Insawal Allah ngolamun podo me usopo Yahudi Nasrani tiga api-api an kena-kena Allah Fakulu wesaiki podo ucapa siro kakek Sen Islam yo Sen kafir yo wakuru maka mujaka siro uteni biye ishadu bi anna muslimun naksana na siro kabe bi anna kelawan sakta mereka itu muslimun ikut islam nek kona jomo ngomong wis kandane wae aku saksena aku tetap islam isek kumate kaje nasi. Sing kredit ben terus kredit sakarepmu. Tanggung jawabmu besok di atas. Ini maksudnya nopo sendiri. Maksudnya. Supaya bejek dan akhirat itu Boten di itu karo wong kadang dia mau mau ngajar ngajar pasien berislam ulang ada ni aku mereka manusia puri wel jadi wes rasa keliru tapi narasi lino mulai kundung besok main itu aku kok tak boleh no tak apa lah mereka cak-cakan manusia wakana insanu aktar syaitin jadalah manusia kuriwil mulane kita panore, wis kuwi nek rekutur ya kelam dilema tapi of nek aku diwong esa itu terus ayat dan dari pun wong yang lebih wong nasrani wadah nek ngomong ngawur Sering kanji Nabi nombor wahyu ngikuti agama Nabi Ibrahim. Lumanya itu orang Kristen, orang Yahudi itu malah ngomong-ngomong Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Siapa Kristen yang ngomong? Nabi Ibrahim itu Kristen. Orang. Lalu sahabat yang Nabi Ibrahim masuk Kristen. Jangan semurut ayat ini. Ya ahla kitab. Hei, wong kafir kitab. Lima krono apa? Tuhan juna. Ngomong-ngomong siro kafir di Ibrahim. Ahe dalam urusan Nabi Ibrahim. Gue kok iso ngomong-ngomong masalah Nabi Ibrahim, Kristen, Nabi Ibrahim, Yahudi. Wama unziratis Taurat wal Injilu ishare ora temurun. Apa kitab Taurat wal Injilu dan kitab Injil illa mimbati bedoh kosan ibadahnya Nabi Ibrahim wafat. Taurat dan Mordor. Itu mencari Nabi Ibrahim. Angel Zemur, kenyora anak Nabi Ibrahim, tetapi saya ngomong-ngomong Nabi Ibrahim, dengan dijasari. Antara Musa, yang nombok kita Taurat, dengan Nabi Ibrahim, itu bisa ngomong sewu tahun. Jadi Nabi Ibrahim bersewu Daud, Daurat lagi mejun. Eh, mau ada Yahudi, kacare orang Daurat. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, wis ono sewu Daud. Antara Daurat dan Injil, itu sewu Daud. Loko iso-iso Yahudi ngomong Nabi Ibrahim, wong Yahudi, wong Kristen, ngomong-ngomong Nabi Ibrahim, Kristen, tekon di. Wong Taurat Angel Medusa itu bacanya Nabi Ibrahim, sakon wafat danu. Apalah, tak telo. Kedia, kau Adilun itu al Quran nerangake bab akidah. Bab keyakinan apalah bab filun apa dunia kau tak ora. Jadi bangsa akidah. Ah, antum. Eleng-eleng utawi sila kabeh ulai e wong saiki saiki. Hajat tuh, Podo madune sira kabeh pipae dalam garam. Lakum kang kesuwe sira kabeh dalam nasi kelawan mael menolong mau. Bukwe ku ngomong-ngomong sikwe penangi ngono ae. Ngomong Nabi Musa, ngomong Nabi Isa, kue menangi. Ora usah ngomong-ngomong Nabi Ibrahim, hajat dobi ma'alaku bi. Falimah mongko krono opo dunat, dunat ngomong-ngomong siro, dimain dalam garam laisa kan orang nolaku pedulai siro, di ma'el pun opo kabar. Ngomong-ngomong sengkwe orang ngerti, diwas ngomong sengkwe mawur-mawur. Di Qur'ane mengenai karo Yahudi Nasrani nek omong sing nalika dhewe e menangi wae aja ngomong-ngomong sing ora menangi dong ngamur Wallahu ta'ala Allah ya'lamu rumus janani syafa Allah wa antum khalaitai syurah kabeh la ta'lamu nah ibu surah ngerti syurah sing ngerti hakikate perkara Allah kue kafe Yahudi Nasrani orang ngerti berarti ngawur. Lebih ini maka Nabi Ibrahim Yahudi yang wala Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلك وبلا وارزقنا اجتنابه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين